بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتكن وأسرهكن سرها جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما صدق الله العلي العظيم हाणे अठावीह ऐं उणटीह आयत वरी पढ़ी अथऊं असां पंहिंजे सूरत अहज़ाब जी हाणे हिन में अॻु में ॻाल्हि करे विया आहियूं अठावीह उणटीह टीह एकटीह चोटीह चोटीह ताईं आयतुनि ताईं पढ़ी छॾियोसीं पर हिनखे वरी रिवाइज़ था करियूं हिकिड़े ॿिए नमूने सां ॿिए नुक़्ते नज़र खां ॿी एंगल खां था ॾिसूं हुनखे हाणे ॿाहिथूं आहिनि वरी ॿ ॿाहितियूं अठावीह उणटीह इहे हिकिड़ो मसालो ऐं टीं हिकु ॿियो मसइलो पहिरियों मसइलो कहिड़ो आहे त पंहिंजो तव्हां तखीर चइजे तखीर यानी हज़ूर पाक पाकिस्ता जे अज़वाज मुतराद खे अलाह ताला चयो त तव्हां छा था चाहियो कहिड़ी पसंदि था करियो वधीक ॻाल्हि दुनिया जी ज़ीनत या अलाह ऐं रसूल ऐं हुन आख़िरत कहिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे पसंदि आहे उहो चूंड करियो अॼु बसि उहा चूंड थी ऐं वरी ॿी ॻाल्हि थी त जे भई हाणे त पंहिंजो जेके फहाशी कंदियूं जेके ग़ैरना फ़रमान बरदारी कंदियूं उन्हनि जे लाइ हीअ सज़ा ऐं जेके फ़रमान बरदारी कंदियूं उन्हनि जे लाइ हीअ अजर आहे ॿिन्ही ॿई कंट्रास्ट आहिनि वरी ॿई जेको आहिनि चारि ई जेके आयतूं आहिनि ॿई मसाला उन्हनि में कंडीशनल जंहिंखे शर्तीअ जुमिला आहिनि त या इहो नबी खे इन कुन तुन अथरे न जेकॾहिं तव्हां चाहियो थियूं जेकॾहिं माना शर्ती आहे कंडीशनल त जेकॾहिं तव्हां हीअं चाहियो थियूं त पोइ हीअं थींदो जेकॾहिं तव्हां हीअं चाहियो थियूं त हीअं थींदो हिन जो मतिलबु इहो कोन त पहिरियों थी वियो हलियो इन करे ई तूं आयूं त इन करे त जेकॾहिं कंदियूं त तव्हां जे मतिलबु ठीकु आहे तव्हांखे जेकॾहिं पसंदि कंदियूं दुनियादारी ऐं ज़ीनत त तव्हांखे छॾे ॾिबो ऐं जेकॾहिं तव्हां पसंदि करियूं अलाह ऐं हुनजो रसूल ऐं पंहिंजो आख़िरत जो घरु पसंदि कंदियूं त तव्हांखे आख़िरत में अजर ई मिलंदो उहा ॻाल्हि हिकिड़ी थी कंडीशनल ॼण सेंटेंस थी वञे ॿई वरी जेको ॿियो मसइलो थियो त जेकॾहिं तव्हां फहाश मुंहिंजी मुबतला थियो तव्हां मुंहिंजा का बि त उनजे लाइ सज़ा हीअ माना ॿीणी आहे ऐं जेकॾहिं तव्हां अख़्तियार कई पंहिंजी छा चइजे परहेज़गारी ऐं अलाह ताला जे दीन ते हलियो त पोइ तव्हांजे लाइ अजर्ब जेको आहे सो मररत आहिनि हू देफ़ आहिनि हू मरत आहिनि देफ़ आहिनि माना बीणो वधीक ऐं मरत आहिनि माना ॿ दफ़ा ॿ भेरा ॿीणो टीणो ॿीणो त हाणे इहा ॻाल्हि ॿिन्ही में कंडीशनल क्लास थिया हाणे हिन मां तव्हां हिकिड़ी माना यादि कजे इहो कोन त को रसोल सलाहु अजवाज मुतारात हीअ यानी दुनियादारी खे चूंडियो थिए या पंहिंजो हुननि फाहिशी हेॾां रगबत रखी थिए या हुननि को लाड़ो हो का ॻाल्हि अहिड़ी का हुई या कान्हे इहो हिकिड़ो अलाह ताला शुरू में ॿुधायो त असां तोसां वाइदो कयो आहे जीअं आदम ऐं नूहं ऐं पंहिंजे मूस हज़रत इब्राहिम ऐं मूसा ऐं ईसा सां वाइदो कयोसीं तीअं तोसां असां वाइदो कयो आहे उन ते मुआदे से ते जेको क़ाइमु रहंदो सिदक ते जेको क़ाइमु रहंदो हिन में इहे ॻाल्हियूं अचनि पियूं हिन सूरत हाणे रसूल पाक इस्ल सां ख़ुदि मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जो कंडीशनल थिए थो त जेकॾहिं ही रसूल पाक पहिरीं अबस वत अलाह पढ़ी आयासीं उते छीं बि थी पंहिंजो तहरीम जे मतिलबु त रसूल पाक इस्ल खे ॿुधायो वियो त छा थो हलाल जेका शइ आहे असां हराम करी पंहिंजे पाण ते उहो बि थी हलियो पर हाणे सूरत जेका आहे अलहाक हिन में अलाह ताला फ़रमाए थो त जेकॾहिं ही रसूल पाक सलाह मोहम्मद मुसल जेकॾहिं मुंहिंजे हक़ामनि जे ख़िलाफ़ु जेकॾहिं हीअं करे जेकॾहिं कंडीशन आहे उहो बि जेकॾहिं हीअं करे आहे त पोइ हुनखे अहिड़ी अहिड़ी सज़ा ॾियां ॾिसो त उहा आयत था पढ़ूं ॾिसो केॾी वॾी ॼण त हिकिड़ी वॉर्निंग वारी आहे तमामु ख़तरनाक क़िस्म जी आयत हिन सूरत में सूरत अलाह जेका हिन जे पहिरीं अचे पियो त हीउ जेको आहे क़ुर शरीफ़ आहे लथो इहो मतिलबु त हो इनहूल कौल रसूलनि करीम हुमाउ बि शाइरनि कलीलम माथो मिनोन शाइर जो क़ौल कोन आहे ईमान कोन्ह था आणनि भला बि कौलिक आहिनि कली ज़कर उन का काहिन जो कौल कोन ऐं घटि सां नसीहत वठनि तंज़ीलू में रबल आलमीन रबल आलमीन वटां अकावील जेकॾहिं ही रसूल पाक सलाह हितां खां ई पढ़ूं था आयत आहे जेके वलो तकवल अलाही न बदल अकावील ऐं जेकॾहिं रसूल पाक बणाए हा असां ते के ॻाल्हियूं यानी जेको असां हुनखे हुकुम कयो आहे पंहिंजो त उन खे छॾे वरी का ॿी ॻाल्हि का करे हा जीअं हिन सूरत हज़ाब मज़मित चइजो त हुननि जो काफ़रनि जे चए में न अचिजांइ मतिलबु त चलाद ऐं मन्नात खे तव्हां इज़त ॾियो त पोइ असां कमु ठही वेंदो हलियो पंहिंजो राता मतिलबु ॿी का बि ॻाल्हि छाहे ऐं असां ते हाणे हा जेके रसूल पाक सलाह मोहम्मद मुसा वारी आयत आहे घणी चोएतालीह ई आयत आहे ऐं पंजेतालीह आयत आहे ऐं छहतालीह आयत आहे सतेतालीह ई आयत हुन खां पोइ अठेतालीह इन उहो हू लत हाणे पढ़ूं था फरमाए थो माउज़ बिल्ला बिना रज़ीम भला उहो तकब्वल आला न बादल अकाविद यानी हीउ मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु जेकॾहिं असां ते को कूड़ ठाहे हा आहे अहिड़ी ॻाल्हि असां ते करे हा के ॻाल्हियूं ठाहे हा अख़ज़ना मिन हो बिल ज़मीन त असीं पखड़ियूं आहे हुनखे साॼे हथ खां यानी झलियूं था जीअं पप पियो आहीं पक पकिड़े झले हुनखे हथ खां सुम कताए न मिन हो मिन हुल वतीन पोइ असीं हुनजी शहर खे जेका कटियूं आहे अलाह सही मोहम्मद यानी इहो कोन थो को रसूल पाकिस्तान ईअं कयो ऐं रसला सां उनखे ख़तरो थियो शहर जे कटिजण जो पर हीअ अलाह ताला जे तरफ़ां हिकिड़ी वारनिंग जो अचे थो उमत जेका आहे सा वारनिंग तॾहिं ॾिसंदी जॾहिं रसूल पाक बि हुन में मुस्तसनाक कोन्हे भई रसूल पाक खे बि उन तरीक़े ते हलणो आहे जंहिं तरी जेको तरीक़ो अलाह ताला अख़्तियार कयो आहे त जेकॾहिं हीअ ॻाल्हि असां ते का ठाहे आहे को कूड़ असां ते ठाहे आहे त पोइ असां हुनजो साॼे हथ खां पकड़ियूंसा ऐं असां हुनखे क़ताइमलाइन मिन उल वतीन पोइ हुन जी इशार अॻियां असां कठियूं आहे फमा मिन अहदिन अन हो हाजीन पोइ न हुजे हा तहां मां को बि हुनखां रोकण वारो यानी तव्हां जेके काफ़र या मुसलमान ॿई क़िस्म जा यानी न को अबू सुफ़ियान न को अखरम न को फलाणो न को ठीरो बचाए सघे हा न को मुसलमाननि मञा अबू बकर सिद्धी की उमिरि की फलाणो की ती रधी अलाह तालमि न को को उहे बचाए तव्हां मञा को बि बचाए कोन सघे हा मतिलबु त रसूल पाकिस्तम खे असांजे सख़्तु पकड़ खां त हीअ ॻाल्हि उहा मिनकुम आहे मिन अहदम अन हो हाजीन भई न हू तस्करो मुतक़ीन हीउ क़ुर जेको आहे सो मुतिन जे लाइ तस्कुरो आहे हाणे इहा ॻाल्हि हिते ॼणी हिकिड़ो कंडीशनल सेंटेंस थी हलियो हुन माना इहा कोन त रसूल पाक सलाह सां वाक़ई ख़तरो थी वियो हलियो वाक़ई जेको हुनखे अहिड़ो को ॻाल्हि चई छॾी जेका पंहिंजो الله अलाह وتعالى खे पसंदि न हुई ऐं हाणे شاگرد गु हुन वारो हुयो अच्छा हीउ हिकिड़ो वॉर्निंग जो कंडीशनल क्लास हुयो साॻे नमूने सां हीअ जेके आयतूं पढ़ियूं थियूं अलाए अज़ाब जूं अठावीह उणटीह त तखीर कयो यानी चूंड करियो कहिड़ी दुनिया था अख़्तियारु कयो हीअ दुनिया था अख़्तियार कयो ज़ीनत त पोइ तव्हांजे लाइ हीअ आहे तलाक आहे छॾे ॾींदुसि तव्हांखे तव्हां वञिजो हलिया इहो मतिलबु इहो कोन्ह थियो त हुन तलाक ॾेई छॾी रसूल पाक इस्लम इहो मतिलबु त इहा ॻाल्हि सम्झ में ऐं वरी जेकॾहिं फाहिशी में मुबतला तव्हां थींदो टीं आयत आयती हिकु टीं आयत त उन मज़ा अहिड़े नमूने सां मतिलबु तव्हांखे ॿीणी दया फाइन तव्हांखे सज़ा मिलंदी जेकॾहिं ॿिए ॿी नमूने सां त इहो इन लिहाज़ खां सम्झणु खपे त हीअ कंडीशनल क्लास आहिनि अहिड़े नमूने सां अला अल रसूल पाक इस्लम खे अहिड़े क़िस्म जी वॉर्निंग मतिलबु त मिली चुकी आहे न सूरत हाक में या ॿियनि हंधि ते केतिरनि ते मतिलबु अहिड़े अहिड़े क़िस्म जा लफ़्ज़ हुन मञा में माना न वठिजे त रसूल पाक कीअं कयो या हुनजे आज़वाज़ मुतहरा जेके आहिनि सिंधी ॻाल्हियुनि में मुतला हिकिड़ी ॻाल्हि या करे सघूं हीअ छो किथे आहे तूं पहिरीं पढ़ियूं अथऊं पर हुनखे वरी हिकिड़े ॿिए एंगल खां वठूं था ॿी वरी जेका आहे हिन में आयत पाण अॻु में पढ़ीसूं वकर नफ़ी बि कन न वरी पढ़ीसूं त करन कर न करार वक़्तु रहो रही पओ कर न हू जेको आहे सो फीमेल गणनि जे मुतलिक़ आहे हिन करे उहो करन फी बु कुन तव्हांजे घरनि में रहो हिन जो पाक पाकिस्तान सम्झे औरतुनि खे बज़वाज़ मुतहरात खे निसान नबी खे चयो थो वञे ओला तबर रज न तबर रुझल जा हेल ऐं तबर रुजु न करियो यानी ॾेखा करे पसंदि करे ॿाहिरि निकिरे माण्हू टिंड फूक करे त माण्हू मूंखे ॾिसनि मतिलबु त इहो हिकु हिकु कॉमन में आहे हिते असां वटि बि हिते न्यूज़ीलैंड में औरतूं पंहिंजो ॾिठा विठूं करे ऐं निकिरनि थियूं पंहिंजो त असांखे भले ॾिसनि माण्हू पंहिंजो ठड़क ठड़क ठड़क करे जूतो अहिड़ो पाईंदियूं जो बसि ठड़क ठड़क ठड़क कंदो ईंदो माण्हू हटी परे ते माना न चिपकी न वञे माना हिन माई जे पेरनि जे हेठां मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जा अजायूं उघारियूं अधो अधो उघारियूं बाहूं उघारियूं टंगूं घाड़ियूं सीनो उघाड़ो पुठि उघाड़ी पोइ हल मुंहिंजा साईं हाणे लॻो पियो आहे त मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जी सिचुएशन न थिए त तबरु जाहिलियत जो तबरु वाक़िम न सलाद उन्हनि खे फरमाई त निमाज़ काइमु करियो हाथी न ज़कात ज़कात ॾियो वाथे न अलाह रसूल हू ऐं अलाह जी उनजे रसूल जी इताद करियो इन मां बैदि अलाह त इन आयत जो हिसो आयो हीअ आयत को ॿी का आयत कोन्हे का नई आयत कोन्हे का या कंहिं ख़ासि आहे उन्हनि माण्हुनि जे मुतलिक़ जंहिं मज़े हिते अॻु में अची पई या निस या या या अज़वा अयो यानी कुल अज़वा जेके उहो जेको अठावीह उणटीह वरी जेको या निसा अन नबी नबी पंहिंजो घर वारियूं औरतूं ऐं हिन में अचनि पियूं इहे ॻाल्हियूं वरी पंहिंजो हिन हिनमें इहा इंसानवी लस्तुनि खां अदम त इहो सिलसिलो सॼो औरतुनि सां उन्हनि सां वास्तो जेके रसूल पाकिस्तान जी घर वारियूं आहिनि ऐं घर वारियूं माना हुनजी अजवाज़ मुतरात आहिनि या हुन जूं नियाणियूं आहिनि या हुन जूं माठियाणियूं मिठाणियूं आहिनि या अब्दुल मुतलिब रज़ी अलाह आहिनि तालो मतिलबु त उनजे फैमिली मज़ा आहिनि उकैल जे ख़ानदान मज़ा आहिनि की जाफ़र बिन अबी तालिब जे ख़ानदान मज़ा आहिनि या हज़रत हमज़े जे औलाद मज़ा आहिनि या हज़रत अब्बास जे औलाद मज़ा आहिनि मतिलबु त उन्हनि सभिनी औरतुनि खे ॼण इहो हिकिड़ो हुकुम थो थी वञे त तव्हां अहिड़े नमूने सां हलो इन मां यूरीदु यूस अनकुम रिच्स हलियलु बैत त तव्हां ते रिच्स जेको आहे नापाकाई जेका आहे त तव्हां खां हटाए पर ना नापाकाई कीअं हटंदी सॼी उमत मोहम्मद सलाहु सलाह जी नापाकाई अहिड़े नमूने सां हटंदी जंहिंजो ज़िक्र हिन में ॻाल्हियूं जो थिए थो त मतिलबु त तव्हां हिकिड़ो त अलाह खे चूंडींदो ऐं अल दुनियादारी खे छॾींदो हिन मज़ा तव्हांजी पाकाई थींदी ॿियो त फहशी खे छॾींदो ऐं परहेज़गारी इस्तेमालु कंदो सॼी उमत मोहम्मद सलाहु रसूल पाक सलाह जी घर वारियूं रसूल पाक सॼियूं हज़वाज़ मुथारात रसूल पाक जो औलाद रसूल पाक जूं नियाणियूं रसूल पाक जा माठियाणियूं मिठियाणियूं सफ़िया बिन त अब्दुल मुतल वञा ज़िंदह हुई अज़ाब जी जंग में हुन हिकिड़े ॿियो खे मारियो लथु खणी मतिलबु हुन हुनजी पुफी हुई हज़रत ज़ैना बिन जैश पुफीअ जी धीउ हुई मतिलबु त अहिड़े क़िस्म सां ई मतिलबु सभई माठियाणियूं आहिनि रसल पाक सलाहु जूं मथे अची त इहो इहो कंदो तबर छॾींदो ऐं सलाद क़ाइमु कंदो ज़कात ॾींदो ऐं अताद कंदो अलाह जी ऐं रसूल जी तॾहिं तव्हांजी पाक जेका रिज आहे सो हटंदो ऐं तहार तहार मु तहर तव्हांजा कल्ब जेके आहिनि से पाक थींदा तव्हांजा सीना तव्हांजा पाक थींदा तव्हांजी दिलियूं पाक थींदियूं तव्हांजो फिज़िकल यानी जिस्म जेको आहे सो पाक थींदो मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जी पकाई जेका थींदी उहा अहिड़े इन नमूने सां थींदी ॿियो को मैजिक कोन्हे रसोल थी वञे हलियो पकाई थी वञे हली कलमे सां पकाई थींदी ऐं पंहिंजो अलाह जे त तरीक़े ते हलण सां पाकाई थींदी रसूल जे तरीक़े ते हलण सां पाकाई थींदी सलाद क़ाइमु रखबी निमाज़ ज़ात ही उहो हीअ सभु ॻाल्हियूं जॾहिं कबियूं तॾहिं जेको आहे सो पाकाई थींदी हिकिड़ी इहा ॻाल्हि हुन में ॿियो जेका ॻाल्हि अॻु में बि कईसूं थोरे क़िस्म न तरीक़े सां पर पोइ मूं जॾहिं पढ़ी पीढ़ी आयो तूं मूं ॾिठो त हिन में त सॼो ज़िक्र अज़वाज मुतहरात जो आहे ऐं पंहिंजो ॿियनि घर जे फैमिली वारनि जूं आहिनि ऐं उहो जेका हदीस आहे पंहिंजो हज़रत अली रज़ी अलाह ताली हज़रत फातिमा रज़ी अला ताली पंहिंजो हज़रत ओमया हसनी हुसैन रज़ी अला ताल रसल पाक सला चादर वारी हदीस उहा हज़रत उमर सलमा रज़ी अला ताली जे हुनसां इब्न कसीर जेको आहे वीह हदीसूं आंदियूं आहिनि हुनमें सभिनी जो मतिलबु हासिलु मक़सदु इहो आहे त पंहिंजे फैमिली में छा इहो कोन ॿी मुंहिंजी फैमिली कोन्हे हुन इहो बि आहे त हीअ बि फैमिली आहे हीअ बि फैमिली आहे हीअ फैमिली आहे सभई फैमिली वारा आहिनि त हुननि खे को छॾे कोन ॾिनो रसूल पाक सां पर हीअ पंहिंजे नंढनि ॿचड़ा आहिनि हुननि सां रांदि वेठो करे पोइ हुननि सां हुननि जी बि हिकिड़ी आहे हाणे जेको हिन ज़माने में असां वटि जेको आहे सो ज़ारा आला औलाद उन्हनि जो ई आहे हज़रत इमाम हसन ऐं हज़रत इमाम हुसैन हसैन अल आबदीन ऐं पंहिंजो हसन बिन हसन हसन अल मुसन्ना जो औलाद इमाम हसन जे तरीक़े सां त मतिलबु त इहे औलाद आहिनि रसूल पाक सलाहु जे औलाद मज़ा त इहे अहल बैत आहिनि उन में को शक कोन्हे पर जेकॾहिं चइजे त न इहे रुगो सिर्फ़ु हज़रत अली जो औलाद हज़रत फातिमा जो औलाद हज़रत इमाम हसन ऐं हज़रत हसन जो औलाद पर इमाम हसन खे बि छॾे था ॾियनि हाणे जेके ॿार इमाम आहिनि त रुगो ॾिसो था त उन उहे सभई जेके आहिनि से ज़ैनल आबिदीन बाक़ी जेके बचा हेठियां से ज़ैन आबिदीन हज़ी अलाह ताली जे औलाद मज़ा आहिनि पंहिंजो हज़रत इमाम बाकर के हज़रत इमाम साद इमाम जाफ़र सादिकी आहे इमाम मूसा काज़िम आहे इमाम जेके बि मतिलबु अची विया इमाम नकी तकी इमाम रज़ा इमाम अस्करी इमाम सभई महदी इहे सभई पोइ हज़रत इमाम हसन हुसैन जे औलाद मञां इमाम हुसैन हसन जा औलाद केॾा वियो इमाम हसन जो औलाद हुन वक़्तु पंहिंजे इराक़ में हुया ॾिसो पुठेमिया में पोइ पंहिंजे या दमिश्क में हुआ या किथे ॿियनि हंधि हुआ पोइ उते मतिलबु त करबला में जे उन जा कोन शहीद थिया या छा त उहे होॾां ई रहिया त हसन मुसन्ना जेको आहे हुनजी मक़बरो आहे पंहिंजे दज़ला ते मूं पाण ॾिठो आहे पंहिंजे अखियुनि सां हुते वियुसि उते पंहिंजो दुआ घुरी आयुसि अलाह मफ़रत करे उन्हनि जी असांजी बि उन्हनि जी सदके मफ़रत करे पर मतिलबु त इहो कोन्हे जेके इमाम हिननि पोइ वरी रखिया आहिनि जेके ॿिया सभई पोइ वरी इन सिलसिले जा ॿी ॿिया बि आहिनि सभई औलाद बरहाल इहा ॻाल्हि ईअं पोइ उन ते वरी इमाम पंहिंजो इब्न कसीर जेको आहे उनजी तफ़सील सां आहे त हीअ नस जेका आहे सर यानी क़ुर शरीफ़ जा जेके अल्फ़ाज़ आहिनि उहे अजवाज़ मुतरात जे मुतलिक़ आहिनि ऐं उन्हनि जी ॻाल्हि अचे पई उनखां पोइ सॼी फैमिली जी ॻाल्हि सॼी औरतुनि जी जेके घर वारियूं आहिनि उन्हनि जी अचे पई हुनखां पोइ मतिलबु अहल बैत यानी इहे बि आहिनि जेके पंज ई आहिनि पंजतरि जन खे असां चवंदो अलाह उन्हनि जो बि ज़िक्र आहे त मतिलबु पोइ जेकॾहिं ॿियनि खे छॾे ऐं रुॻो हिकिड़ी ते कंसंट्रेट कबो त बसि उहे ई आहिनि ॿिया न आहिनि त पोइ इहो हिकिड़ो यानी अनजस्ट क़िस्म जो हिकिड़ो तक़सीम थींदी आहे बे इंसाफ़ी वारी ॻाल्हि थींदी चवण ऐं उन मज़ा पोइ ख़तरो इहो पैदा थिए थो त बसि पोइ रुॻो पंजतर पाक खे जेको आहे सो इज़त ॾियणी आहे ॿियनि खे इज़त कोन्हे ॾियणी ऐं पंहिंजो अज़वाज मुतहरात सां जेका नफ़रत वरी पोइ ॿियनि माण्हुनि खे अख़्तियार कई आहे ऐं मां ख़ुशूसनि मां हज़रत आयशा रज़ी अला ताला आन आहे हज़रत हफसारज़ा ताल जे ख़िलाफ़ु जेके हिननि लफ़्ज़ पोइ कढिया आहिनि उहा तमामु हिकिड़ी ख़तरनाक ॻाल्हि आहे इन करे जॾहिं तव्हां अहिड़ियूं जंहिंजे मुतलिक़ क़ुर शरीफ़ में हेतिरियूं आयतूं हेतिरियूं ॻाल्हियूं ई ॻाल्हियूं आयूं हुनजी बरात आई उन्हनि खे तव्हां जेकॾहिं अहिड़े नमूने सां ॾिसंदव त पोइ त हिकिड़ो तमामु ख़तरो आहे तव्हांजे लाइ ईमान जो तव्हां ईमान किथे आहे जॾहिं उन्हनि खे कढी छॾिबो हिन ॻाल्हि मज़ा इन करे इहा ॻाल्हि अहिड़े नमूने सां ॾिसणु खपे मूंखे इहो इतिहासु करिणो हो हाणे उन खां पोइ मां ई पढ़ां थो बाबर दीरा ताला पंहिंजे तफ़सीर नुक़तल मज़ो फ़रमाए थो त तबरुज हवा में नफ़्स जी जेका ख़्वाहिश आहे उन्हनि खे छॾ छॾिणो पवंदो इहो सभु उहो उहो तव्हां वञा निकिरे ऐं त बरूज तहरकुम मिन धनस ज़म्ब ऐं तव्हांखे पाक कंदुसि पंहिंजो गुनाह जी कैंसि धोई धोअण सां वल ऐं गुनाह ॾांहुं रगबत चवां न थींदी पर ईअं कोन्हे इंसानु हर सभु कोई जेके आहिनि जी गुनाह ॾांहुं रगबत कोन थी थिए असां हाणे पाण ॾिसो त जेके पाण खे बैत सॾाईंदा उहे वधीक मुलविस आहिनि बुछड़ा आहिनि मंझि फुआशी मंझि हिन में हुन में जेके मर्द आहिनि लापाकर पाक पंहिंजो हिफ़ाज़त करे पंहिंजे ॿी ॿिनि सगोरनि खे अलहमिल्ला पर हाणे सवालात असां वटि केॾी फाशी आहे मतिलबु त ऐं ख़ुशूसनि जेके मर्द जेके अल अल अलसा आहिनि उन्हनि में तमामु वॾी ख़तरो आहे वॾी डेंजर आहे <clears throat> तमामु घणी बुछड़ाई आहे त पर अलाह ताला फरमाइदो मैल हुननि जो न कनि सोना लाड़ो हुननि जो जेके तखवा परहेज़गारी अख़्तियार कनि था उहे हिन में लफ़्ज़ अचनि था ऐं तख परहेज़ तख़ अख़्तियार कोन कबी तखवा कोन अख़्तियार कबी ऐं चइबो आहे अहल बैत हा हिन करे बसि किनू पाणी बि जेको आहे बाहि खे विसाईंदो हाणे हिकिड़ो आर्ग्यूमेंट जेको आहे सो मूं ॿुधो पोइ साही अब्दुल पंहिंजो चयो साल गुल गुल हसन साहिब जो सहुरो मूंखे इहा ॻाल्हि ॿुधाई चई खिनू कहिड़ो पाणी हुजे पर बाहि विसाईंदो अलमदिला अलमंदी जी बाहि विसाईंदा पंहिंजो आयल अलत पर हाणे तखवा परहेज़गारी बि करणु हुननि ते फ़र्ज़ु आहे इहो कोन त तखवा परहेज़गारी कोन्ह कंदा ऐं पोइ पंहिंजो हज़र जेको इब्राहिम जो पीउ हो या हज़रत नूह अल इस्लाम जो पुटु हो या नूह अल इस्लाम जी ज़ाल हुई या लूत अल इस्लाम जी ज़ाल हुई त मतिलबु त उहे अल बैत उहे उन्हनि बैत घरनि जा हुआ पर पोइ उन्हनि खे का हासिलु कोन्ह थी हिन करे उहा ॻाल्हि ज़हन में रखणु खपे ऐं ॿी ॻाल्हि फरमाए थो माववर रहमत यज़ु अनकुम रिज़ ले ले ग़ल वल हसद ग़ल जेका आहे ऐं हसद जेको आहे उहो तव्हांखे मां कढंदुसि अल्ला तालमायो तहरकुम बि तौफ़ीक़ वल हिदायत तौफ़ीक़ ॾींदुसि तव्हांखे चङाई कम करण जी ऐं हिदायत ॾींदुसि तव्हांखे पंहिंजो इहो इहो थियो माना हिन जी ऐं टी माना करे थो मावरदी रहमत त इहो सफ़ा अनकुम रिज़ अल बोखल बोखल जेको आहे कंजू साहिबु जेका उहा कढी ऐं तमामु जेका लालच आहे छा तव्हांजी कढी वेतर हुकुम बि सखा वल ईसार ऐं तव्हां में सखा जवादीअत जेका ऐंसार क़ुर्बानी जो जज़्बो विझंदुसि पोइ अलबैत जेके ॾिसो था त सखा वारा आहिनि ईसार वारा आहिनि ऐं पंहिंजो तौफ़ आहे उन्हनि खे हिदायत आहिनि ऐं पंहिंजो हलनि था त उन्हनि जी वधीक दर्जो आहे आहे उन लिहाज़ खां रुगो सॾाइण त आल बैत आहियां ऐं पोइ वरी बि कमु कंदो वरितो सॼो पोइ पोइ इहो इहो ॻाल्हि जेका सभु ठहे कोन थी हाणे हिते इहा ॻाल्हि हिते पूरी थी हुन खां पोइ जेका आयात आई वज़कुर मां युथलाफ़ी वियू थी खुन ऐं उन यादि करियो उन्हनि आयत ॻाल्हियुनि खे जेको तव्हां वटि पढ़ियो थो वञे तव्हांजे घरनि में पढ़ियो थो वञे माना क़ुर जेको तव्हां वटि पढ़ियो थो वञे उहो यादि करे यानी सभई अज़वाज अज़वातहरात पंहिंजो घर वारियूं ऐं ॿियूं जेके नियाणियूं जेको ॿियो जेके बि अलभायता आहिनि ऐं उहो ज़ाहिर ॻाल्हि वरी पोइ उमत मोहम्मद सॼी ते उहा थींदी त वस्कुर न मां यूथलाफ़ी बियूं थी खुन पंहिंजे घरनि में जेकी तव्हां वटि पढ़ियो थो वञे यानी क़ुर थो पढ़े मर्द पढ़नि था त तव्हां यादि करे वठो इहा ॻाल्हि थी पर हाणे असां वटि वीचारा सिंध में मर्द वीचारा पढ़ियल कोन्हनि घणा त जेको आहे सो नाइंटी परसेंट मां मर्द ई पढ़ियल कोन्हनि छा करियूं औरतूं जेके आहिनि अञा ई घटि पढ़ियल आहिनि वीचारियूं छा कनि पोइ हाणे उन वटि जेको पढ़नि मूं ॾिठो आहे अलाह मूं ॾिठो आहे त के वीचारियूं औरतूं आहिनि तमामु अनपढ़ियल पर क़ुर जो लफ़्ज़ ॿुधनि थियूं त बसि उन्हनि जो सॼो तवजो उन ॾांहुं थो थिए हालांकि सम्झनि हिकिड़ो लफ़्ज़ कोन थियूं इहो अलम अलदा हिकिड़ी मुहबत आहे माण्हुनि जे दिलनि में ॿारड़ी जा असांजा माण्हू ईअं न सम्झणु घुरिजे उनखे घटि न सम्झिजे पर छो जो इल्मु हुननि खे कोन्हे त हाणे छा कनि उहे हुनजा मर्द ई कोन्हनि पढ़ियल हुन जूं ज़ालूं पढ़ियल कोन्हनि हाणे छा कजे या हिकिड़ी थी कमज़ोरी थी वई अलाह ताला बख़्श कंदो वज़कुन मां इतलाफ़ी ॿियूं थी कुन आयात लाइ जेके आयातूं अलाह ताला जूं पढ़ियूं थियूं वञनि भली हिकमा हिकमत आहे सुनत मोहम्मद सलाहु सलाह जो आहे हिकमत आहे विज़डम आहे हिकमत जी माना पर विज़डम फ़िक़ जो हासिलु थींदो यानी अलाह ताला जॾहिं शरह कल्ब कंदो त तौफ़ ॾींदो ऐं पंहिंजो दीन जी फ़िक़ दीन जो सम्झ जेका आहे अलाह ताला ॾींदो उहा तव्हां दीन जी सम्झ तव्हां अख़्तियार कयो औरतुनि खे बि ॼण हुकुम थो थिए त औरतूं हिन खां ॿाहिरि न आहिनि मतिलबु उन्हनि खे हुकुम आहे त इहो कोशिशि करियो तलाश करियो हासिलु करियो हिन अलाह कान लतीफ़नि ख़बीर आहे बेशक अलाह ताला बारीक़ी न आहे ऐं पंहिंजो छा ख़बर रखंदड़ आहे पोइ हाणे उन खां पोइ हीअ सॼी ॻाल्हि थी मुतल ॻाल्हियूं थियूं पंहिंजो सॼे घर वारनि जे लाइ ॻाल्हियूं थियूं ऐं बैत जे मुताल ॻाल्हियूं थियूं हाणे सभिनी इन इहे सभई ऐं मुस्लमान सभु जेके उन्हनि जूं ॾह ख़ुशूसियतूं हाणे अलाह ताला हिते बयानु थो करे हिन आयत में <clears throat> हीअ आयत आहे पंहिंजो पंजटीह आयत हिते बि आहे पंजटीह डॉक्टर इर्शाद साहिबु इर्शाद चयो नालो डॉक्टर इसरार इसरार डॉक्टर इरसाद जेको इरसरार जेको आहे उन चयो त हीअ बि पंजटीह आयत आहे हुन में सूरत नूर में जेका अलाह नूर उस्मा वात वलर्द वारी ऐं हीअ सूरत हीअ आयत जेका आहे सौ पंजटीह नंबर आयत आहे पाण इतफ़ाक़ आहे इहो या अलाह ताला तालीवाणी रखियो आहे अलाह खे ख़बर आहे पर हिन में ॾह ख़ुशूसियतूं आहिनि <clears throat> उन्हनि जो ज़िक्र हिते करे थो अलाह ताला इनल मुस्लिमीन वल मुस्लमान जेके मर्द आहिनि मुस्लमान यानी तस्लीम था थियनि अलाह ताला जी सरेंडर था कनि पाण पाण खे ऐं जेके औरतूं आहिनि सरेंडर करण वारियूं हा हिन जो असबाब नज़ूल इहो आहे त जेके आहियूं पंहिंजो ख़वातीन उम सलमा बि उन्हनि मज़ा हिकिड़ी हुई ऐं पंहिंजो हज़रत जाफ़र जी घरवारी जेका हुई उहा बि हुई इहे सभु हब्स में हुआ पहिरीं हिजरत करे विया हुआ पोइ जॾहिं ख़ैबर जी फतेह थी या कहिड़े वक़्तु हीअ आया आहिनि मोटी पंहिंजो सभई पोइ उम सलमा बि उहो पुछियो रसूल पाक खां या ॿियनि खां ऐं पंहिंजो हज़रत जाफ़र रज़ी अला ताली हुन जी घरवारी जेका मूंखे इहो नालो ज़ाइन में न आहे त उहा उन बि पुछियो त यार रसूल अलाह औरतुनि जी ॻाल्हि छो कान्हे का औरतनि जी ॻाल्हि ॿियनि हंधि आहे पर हाणे हुन जीअं आहियूं त रुॻो ॻाल्हि सॼी आहे मर्दनि जी जनत में रुॻो मर्द वेंदा की असीं बि वेंदीसूं की मर्द अल्ला ताला को असांखे बि अजुर ॾींदो यार को मर्दनि खे अज़ुर ॾींदो कहिड़ी ॻाल्हि आहे पोइ हिन में अलाह ताला ॿिन्ही ॾह यकियूं ॻाल्हियूं आहिनि जंहिं में मर्द औरतूं मर्द औरतूं मर्द औरतूं हाणे उन उनमें female male female male female male ॾह दफ़ा ऐं ॾह ख़ुशूसतियूं आहिनि ऐं हर हिकु मतिलबु ईअं लाज़मी न आहे त सभु को परफेक्ट माण्हू कोन्हे सभिनी में जेकॾहिं हीअ हुजनि त अलहमल अलहमला तमामु सुहिणी ॻाल्हि पर के माण्हू वधीक हीअं पासे के वधीक हिन पासे के वधीक हिन पासे त हिन ॾहनि मा ज़रूरी को के माण्हू हूंदा जेके जिन में ॾही ख़ुशियूं तूं कमाल वारियूं हूंदियूं अलहमद ला अहिड़ा बि हूंदा पोइ उहे त ज़रूरु कुतुब ऐं अबदार ऐं औताद हूंदा छा हूंदा वली वलूला हूंदा पर जेके असां अहिड़ा हेॾा होॾा त पोइ जेके उन मां का न का ख़ुशूसि हिन मा उनमें वॾा वधीक हूंदी घटि में घटि हिकिड़ी ॿ टे चारि पंज छह सत जेके बि पोइ दर्जात उन्हनि सां ठहंदा हाणे पहिरियों आहे तस्लीम थी अलाह ताला जी तरफ़ हिन मुस्लिम वल मुस्लिमात ॿी ॻाल्हि वल मोमिनीन वल मोमिनात हाणे मुस्लमान ऐं मोमिन में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे उहो जेका हज़ीज़ जिबरइल अल इस्लाम जी अलाह अल्लाह तालब्राइल पुछे थो उल्हास खां त इस्लाम छा आहे ईमान छा आहे ऐं पंहिंजो हू छा आहे त पोइ उहो उन उनमां जेको अचे थी त इस्लाम ई ॻाल्हि आहे ईमान ई ॻाल्हि आहे उनमें फ़र्क़ु ख़बर पए थी उनखां पोइ वलक़तीन वलक़ात कानतीन مفسر चवंदा जॾहिं कानतीन जो लफ़्ज़ कानत जो गुनो थियो अचे थो त माना फ़रमान बरदारी जी माना उनमें निकिरे थी त माना फ़रमान बरदार आहिनि अलाह जा त हाणे फरमान बरदारी ॿिन्ही जे लाइ औरतुनि जे लाइ बि फ़रमान बरदारी आहे मर्दनि जे लाइ फ़रमान बरदारी आहे वक़ीन वलक़ात व सादिकीन हिकिड़ो त सचु ॻाल्हाइण वारो ऐं मतिलबु उहे ऐं ॿियो सिदक यानी खुलूस सां ऐं पूरा जा पूरा दीन मज उदखुल फिसल न ख़ौ फे माण्हू जेके सिदक आहे यानी पूरा साबित क़दम थी बीहनि जे तकलीफ़ वारे वक़्तु ॾुखियाई वारे वक़्तु साबित क़दम थी पंहिंजे ईमान ते उहे सिदक वारा हाणे हिन में सिदक जी घणी ॻाल्हि हिन सूरत में आहे त सिदक वारनि जो ईअं थींदो सिदक वारनि जे मुतालिक़ छा थींदी सिदक वारनि जी ॻाल्हि त ॿ टे दफ़ा हिन में ईंदी हिन में सूरत में वसाबरीन वसाबरात ऐं सब्रु करण वारा मर्द सब्रु करण वारियूं औरतूं सब्रु करणु ॾुखियाई जे वक़्तु सब्रु करणु तकलीफ़ जे वक़्तु बीमारी जे वक़्तु सब्रु करणु जंग जे वक़्तु सब्रु करणु पंहिंजे जेको लाड़ो थिए बुछराईअ ॾांहुं उन वक़्तु सब्रु माण्हू करे उहे न करे जेको भुसाई जी ॻाल्हि हुजे होॾां न वञे इहो बि सब्रु आहे त सुबुह जूं मुख़्तलिफ़ मानाऊं आहिनि ॿई सबुर करण वारा औरतूं सबुर करण वारा मर्द सबुर करणियूं करण वारियूं औरतूं उ ख़्वाशइन वल ख़्वाहिशियात ऐं ख़ुशियूं रखण वारा आज़ी करण वारा इज़ करण वारा मर्द ऐं इज़ करण वारियूं औरतूं उनजे मुतलिक़ हिन में ॻाल्हि थी वई वल मूं त वल मूं त ऐं सदिके ॾियण वारा मर्द ऐं सदके ॾियण वारियूं औरतूं मतिलबु त उहे ॿई ख़ैरु ॾियण वारा या सदको ॾियण वारा यानी ख़ैरात करण वारा त सख सखी जेके ॾियण वारा हुजनि उहो व सौ एमीन ऐं रोज़े रखण वारा मर्द ऐं रोज़े रखण वारियूं औरतूं रोज़ा हिकिड़ा त उहे फ़र्ज़ आहिनि उहे त छॾणा कोन्हनि ॿिया रोज़ा जेके आहिनि से नफ़री रखी सघजनि था रसोल पाक सां रखंदा हुआ पंहिंजो सूमर ऐं छा ख़मीस जे ॾींहं ते या तेरहीं चोॾहीं पंद्रहीं ते या पहिरीं तारीख़ ते या अहिड़े नमूने सां मुख़्तलिफ़ ॾींहंनि ते रोज़ रसूल रोज़ु रोसपा रखंदा हुआ पर माण्हू रखनि था के घणा के रखनि था के कोन रखनि भला हाफ़िज़ीन न फ्रूज अहम भला हाफ़ात ऐं पंहिंजे हुनजी हिफ़ाज़त करणु पंहिंजे शर्मगाह जी पंहिंजे इस्मत जी मर्दनि जे मुतलिक़ बि औरत जे मुतलिक़ बि इहा ॻाल्हि मुतलिक़ी उहा ज़ाकरीन अल अलाह कसीरनि उहा ज़ाकिरत ऐं कसर सां कसरत सां अलाह ताला जो ज़िक्र करणु अलाह ताला जी इबादत करणु अलाह ताला जो हमद करणु तस्बीर करणु निमाज़ मतिलबु अची वई ज़िक्र ज़िक्र मंझि ऐं ॿियो जेको ज़िक्र कजे थो क़ुर पढ़िजे थो उहो बि ज़िक्र आहे ऐं जेको अलाह जा नाला वठनि था उहे तस्बी कजे थी उहा बि तस्वीर तहमीद तमज़ीद इहे सभई तहलील तहलीलीलीलीलीलीलीलीलीली ला ला इल अला ला इल अल ला ला इलला मोहम रह इहेहलील आहे त हमजीद अल त हमद ॻ ॻाइल आहे त हमीद उहा साॻी ॻाल्हि आहे ऐं पंहिंजो तस्बीर الله अलाह सुबहान अलहान अलाह तकबीर अलाह वकफ़र अलाह वकफ़रु अलाह वकफ़रु इहे सभई ॼण ज़िक्र जा तरीक़ा आहिनि कसीरनि व ज़ा घणो ज़िक्र करण वारा अलहम्ला के माण्हू आहिनि धरती ते असां बि ॾिठा आहिनि जेके ज़िक्र करण वारा सॼो ॾींहुं ज़िक्र अल अल अल अल अल अल अल अल अल अलाह ताला जो नमूने आहिनि अलाह तालार करे रखियो आहे छा मग़फ़रतनि व अजर आहिनि अज़ीम आहे हुन लाइ मग़फ़रत अला ताल तयारु करे रखी आहे ऐं वॾो अजर अज़ीम तयारु